بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü dersimizde Muhammed Abdülvahhab rahimehullah teala ki babu kavlillahi teala inneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yehdi men yasha ve huve a'lemu bil muhtedin. <coughs> bugungi darsimizda bobbi boshlanishida mana shu qasos surasining 56 oyatini zikr qildilar rahimahulloh Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ey muhammad sallallohu alayhi vasallam siz o'zingiz yaxshi ko'rgan shaxsni kishini hidoyat qila olmaysiz lekin alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi <clears throat> Alloh subhanahu va taolo bu oyatda innaka la tahdi man ahbabta deyapti. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qila olmaysiz deyapti. Boshqa bir oyatda va innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Siz so'zsiz to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz deyapti. tashqari ko'rinishidan tashqi ko'rinishidan ikki oyatni orasida ixtilof yoki kelishmovchilik borga o'xshaydi lekin aslida bu oyatlarni orasida ixtilof yo'q va har bir oyatning ma'noda o'zining nasibasi bor bu ikki oyatdan kelib chiqib ahli sunna va jamoat olimlari aytishadiki hidoyat ikki xil bo'ladi hidoyat ya'ni to'g'ri yo'lga boshlashlik hidoyat ikki xil bo'ladi birinchi qismi yo'l ko'rsatishlik va dalolat qilishlik hidoyati bu nabiy sallallohu alayhi sallamga berilgan va har bir yaxshilikka chaqiruvchi ilm egasiga berilgan bu narsa u nima u dalolat qilishlik va bayon qilishlik va yo'l ko'rsatishlik haqni haq deb botilni botil deb o'rgatishlik bu nabiy sallallohu alayhi sallamga berilgan shuning uchun alloh subhanahu va taolo aytadiki Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Siz so'zsiz to'g'ri yo'lga boshlaysiz, ya'ni to'g'ri yo'lga hidoyat qilasiz deyapti oyatda. Mana shu hidoyatni hidoyati irshod va hidoyati dalola va hidoyatil bayon deyiladi. Ammo sallallahu sallallohu alayhi sellemge berilmagan, balkim u Alloh subhanahu va taoloning yolg'iz o'zining xususiyati bo'lgan hidoyat u ikkinchi hidoyatning xili, ikkinchi qism u tav, hidoyati tavfiq dedi olimlar, tavfiq berishlik hidayet. mana shu narsani mana shu hidoyatni Alloh subhanahu va taolo nabiy sollallohu alayhi vasallamdan nafiy qiladi mana shu oyatda innaka la tahdi man ahbabt siz o'zingiz xohlaganingizni hidoyat qilolmaysiz degani ya'ni hidoyatga tavfiq berib yuragiga uni qalbiga iymonni solib qo'ya olmaysiz balkim yuraklarni o'zgartiruvchi va unga hidoyatni kirgizuvchi Allohdir va Alloh xohlaganini hidoyat qiladi Alloh aytadiki: "Allohu yad'u ila daris salam va yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Wallohu yad'u ila daris salam bu hidoyatir rashad. Alloh subhanahu va taolo rashad ha e, salom salomatlik eshigiga hovlisiga chaqiradi. Bu har bitta odamga ya'ni manshur tarqatilgan etiladi ho u mu'min bo'lsin ho kofir bo'lsin ho mushrik bo'lsin ho zindiq bo'lsin ho u mulhid bo'lsin bu dalolat hidoyati ho iymoniy masala bo'lsin hoki amaliy masala bo'lsin bularning hammasi to'g'ri yo'lga chaqiriladi Vallahu yad'u ila daris salam va yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Shundan keyin Alloh o'zi xohlaganiga tavfiq berib to'g'ri yo'lga boshlaydi endi bir so'roq kelishi mumkin ya'ni Alloh subhanahu va taolo demak xohlaganni hidoyat qiladigan bo'lsa hidoyat topmasdan adashib ketgan odamda gunoh yo'q ekan deb aytish mumkin demak Alloh uni hidoyat qilmasa Alloh hidoyat qilmaganligi uchun do'zaxga kirgan bo'lsa nima ayb unda deb bu a Jabrilani e'tiqodini olib kelishi mumkin odam majbur bo'lib qoldi-ku unda degan gapni olib kelishi mumkin bu mushriklarning e'tiqodi bu Law sha'allohu ma ashrakna va la abauna deydi. Agar Alloh xohlaganida biz ham bizni otalarimiz ham shirk keltirmagan bo'lishardi deydi Alloh. Bu mushriklar Alloh subhanahu va taolo o'shalarni tildan qissa qilib aytib beryapti. Bu gapga ahli sunna va jamoat aimmalari javob berib aytishadiki, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Falamma zaghu azaghallohu qulubahum" falamma zaghu azaghallohu qulubahum ular bosh tortib o'zlariga adashishlik yo'lini tanlashganda ya'ni ularga tepadagi birinchi hidoyat kelib yetdi dalolat va irshod va bayon hidoyati yetib keldi nabiy sollallohu alayhi vasallam risolasi bayon qilindi mana shu o'rinda zag'u falamma zag'u ya'ni bosh tortib adashishlikni o'zlariga ixtiyot qilishdi azag'allohu qulubahum Alloh subhanahu va taolo ularni qalblarini adashtirib qo'ydi shu bilan. Demak, adashlikka ular o'zlari sababchi. Ular nima? O'zlari sababchi va Alloh subhanahu va taolo o'zlari sabab bo'lganligi bilan ularni hidoyat qilgani yo'q va Alloh subhanahu va taolo shu bilan o'zini xohlagan bandasini to'g'ri yo'lga boshlaydi. kelajakda bu oyatni tavhid bobiga aloqadorligini etamiz. Etallarki fi sahih an ibn Musayyib an abih qala lamma hadarat Aba Talib al-wafa ja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa indahu Abdullah ibn Umayyah Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء <clears throat> وفي الصحيح دو التبو صحيح <clears throat> حديث صحيح بخاري المسلم ده عن ابن المسيب an abihi ibn al-musayyib bu said ibn al musayyib tobiinlarning aimmalaridan biri an abihi al-musayyib degan otasi u kishi sahobiy u kishining otalari ham sahobiy said ibn musayyib ibn hazan qala lamma hadarat ya'ni musayyib aytyaptilarki aytyaptilarki qala lamma hadarat abu talib ibn al-wafa abu talibga nabiy sallallohu alayhi vasallamni amakilari Abu Talibga o'lim vaqti kelganida, vafot qilishlik vaqti kelganida Nabiy sallallohu alayhi va sallam u kishini oldilariga keldilar. Bunda dalolat borki, agar mushrikni yoki kofirni yoki hajr qilingan bid'atchini hidoyati va to'g'ri yo'lga boshlashlik ha umid bo'ladigan bo'lsa uni kasal vaqtida ziyorat qilsa bo'ladi kasal vaqtida ziyorat qilsa bo'ladi va illo asl ha mushriklardan uzoq bo'lishlik lekin mana shu maqsadda mana shu niyat va umid bilan ziyorat qilinsa bo'ladi sabab nabiy sallallohu alayhi va sallam abu Talib amakilari mushrik bo'lgan holatlarida mana shu kasal bo'lib yotib qolgan vaqtida keldilar alayhi salatu vasallam va indahu abdulloh ibn abi umayya va abu jahl mana shu ikki kishi abdulloh ibn abi umayya bilan abu jahl ikkalasi abu tolibni boshida oldida o'tirishgandi demak bu o'rinda uch kishi o'tirgan ekan ya'ni al musayyib وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل مسيب بن عبد الله بن أبي أمية كين إسلام كرش كان وأما أبو جهل كفر ده وتكويت كان حياتاً فقال له نبي صلى الله عليه وسلم أما كلا رجيت لنا يا عم إيه أما كدد لنا قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديجان كلمة نئتين bu kalima nima ma'noda ekanligini Abu Talib biladi. Shuningdek Abu Jahl ham biladi. Abu Talib bu Abu Jahl biladi. Bu kalimaning ma'nosi nimaligini. Shuning uchun ularga la ilaha illalloh kalimasini aytishlik og'ir bo'lgandi. Biz tepada o'tib o'tib ketdik. Agar la ilaha illalloh kalimasi shunchaki uni aytib qo'yib shu bilan Alloh subhanahu va taolodan boshqasiga duo qilib yururishlik agar shariatda ruxsat bo'lganida eng birinchi shahodat keltirgan Abu Jahlu Abu Lahablar bo'lardi. Lekin Abu Jahl va Abu Lahablar la ilaha illalloh kalimasini ma'nosini bilishardi. Uni ma'nosi demak Allohdan boshqaga ibodat qilinib turgan narsalarni hammasidan bet burib pok bo'lganligini va undan yuz o'girganligini e'lon qilishlikka sabab bo'ladi bu. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam qavmlariga qulu la ilaha illalloh tuflihu la ilaha illalloh deb aytinglar butun yaxshilikka yetasizlar butun najot sizlarniki bo'ladi deb aytganlarida aytishdiki al alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab bu butun olihalarni hammasini bitta oliha qilmoqchimi bitta iloh qilmoqchimi bu juda bir ajoyib ishku ajablanadigan ish bo'ldi-ku bu deb bosh tortishdi shuning uchun muhammad ibn abdullohob rahimahulloh kitoblaridan birida aytadilarki la ilaha illalloh kalimasini ma'nosini bilishlikda Abu Jahl undan ko'ra olimroq bo'lgan odamdan yomonroq odam bormi? Ya'ni Abu Jahl la ilaha illalloh kalimasini bilib turib etmadi. Sabab natijasini bilardi, lekin hozirgi kunda ba'zilar la ilaha illalloh kalimasini aytishadi, aytadi va shu bilan birga Allohdan boshqasiga ham duo qiladi. Bu Alloh aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" O'zingiz qilmaydigan narsani nimaga aytasizlar? La ilaha illalloh kalimasi aytilgandan keyin u kalima talab qiladiki, ana shu kalimani mutolablari talab qilinadigan degan narsalarni o'z joyiga qo'lishlik kerak va illo bu kalomda nifoq bo'ladi, yolg'on bo'ladi buni hammasida. Shuning uchun Nabi sallallohu alayhi va sallam amakilariga "Ey amaki, la ilaha illalloh degan kalimani eting. Mana shu kalimamdan man Allohning oldida siz iymonda o'tganligingizga bir guvohlik bo'ladi menga" deb talab qildilar. Faqala lah Nabi sallallohu alayhi va sallam shu gapni aytgandan keyin Abdulloh ibn Abi Umayya bilan Abu Jahl ikkalasi Abu Talibni nafsiga tiyadigan va uni ko'nglini qo'zg'atadigan va unga qattiq ta'sir qiladigan gapni aytishdi. Aytishdiki, "Atarghabu an millati Abdul muttolib otangni mazhabi bo'lgan, otangni yo'li bo'lgan va dini bo'lgan Abdul Muttolibni dinidan bosh tortasanmi?" dedi. Shuningdek, işte. har bitta botil egasi uni bir Qur'on sunnat yoki aqlga muvofiq bo'lgan bir dalili bo'lmaydi. Ular ko'pincha hamosat, ko'ngilchanlikni ishlatishadi. Ko'ngilchanlikdan foydalanishadi. Va o'zlaricha mana shu ko'ngilchanlik bilan aqllik bo'lib ko'rinishadi. Va illa asl bularda na din bor va yoki aql shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki ular hayvonlardek balkim ulardan ham pastroqdir deydi a'ad alayhi nabiy sollallohu alayhi sallam, nabiy sollallohu alayhi va sallam o'zlarini gaplarini ya'ni la ilaha illalloh degan kalimani eting deb o'zlarini so'zlarini qaytardilar mana shu o'rinda yana bir dars borki da'vat egasi o'z o'zligi bo'lgan yaxshi gapni aytgan vaqtda birorta odam agar qarshilik qiladigan bo'lsa unga ko'p e'tibor bermaydi u bilan ko'p mashg'ul bo'lmaydi sababi agar har bitta tosh otgan odam bilan mashg'ul bo'lib qoladigan bo'lsa uni asosiy maqsadi bo'lgan da'vatni yetkazishlik orqada qolib o'sha odamni g'am tashvishi bilan shug'ullanib qoladi shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam bu abu abu jahl bilan abdulloh ibn abi umayyaga tiyishmasdan ularga hech qanaqa bir mulohaza etmasdan amakilariga gapni qaytaraverdilar ya am qul la ilaha illalloh kalimatan uhajju laka biha indalloh deb qaytaraverdilar shu gapni فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب eng oxirgi bo'lgan gapi u o'zini aytgan u kishi o'zini aytadiki u abdul muttolibni millatida ya'ni dinida o'tdi subhanalloh bu o'rinda hadisda mana shu asarda dalolat borki kimda kim qur'on sunnat dalolatini tashab o'zidan oldingi o'tganlarni yo'liga ergashaman deydigan bo'lsa bu dunyo oxiratni ziyoniga yo'l qo'yishligi mumkin shuning uchun Alloh aytadiki va idza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma alfayna aw alayhi aba'ana Allah aytadi ki: "Avvalav kana abauhum la yaqiluna shay'an va la yahtadun." Ularga yetilsa va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh. Ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deb aytiladigan bo'lsa, qalu ularning javobi nima? Etishmaydik, Alloh nima deyapti? Unda dunyo oxiratning maslahasi bormi, yo'qmi so'rash, surishtirish yo'q. To'g'ridan to'g'ri ularda javob bor. Nima u? Qalu bal nattabi balkim nattabi ma alfayna alayhi abana. Otalarimizni qaysi holatda topgan bo'lsak, shu yo'lga ergashamiz biz. Boshqa yo'l yo'q. Bal nattabi ma alfayna alayhi abana. Alloh aytadiki, o'sha otalari to'g'risida avvalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. ularni otalari hech bir foydali narsaga aqllari yetmaydigan va to'g'ri yo'lni topolmaydigan emasmidi ular agar shariatni bir yaxshilikni faqatgina aqlli o'zi bilan biladigan bo'lsa ular topib olardi lekin ularda aql ham yo'q agar aql bo'lganidagina bilishardi oz bo'lsa ham lekin ularda na aql bor biladigan na ularda to'g'ri yo'lni tanishlik bor avvalau kana abauhum la yaqiluna shay'an va la yahtadun abu abu tolibga butun yaxshilik kelib turgandi mana shu o'rinda la ilaha illalloh kalimasini aytadigan bo'lsa tavhid bilan o'tishlik bor edi tavhid bilan o'tgan odam oxiri maoli jannatga bo'lishligi aniq lekin bu odam otasini yo'lida o'taman deb shirkda ketdi va bu mana shu o'rinda ashabus suv yomon do'stlik va yomon ulfatchilikni ziyonligiga dalil bor agar mana shu o'rinda mana shu abu jahldek ahmoqni o'rniga birorta ana shu mushriklarni ichidan bo'lsa ham birorta sal bo'lsa ham aqlliklari bo'lsa mana shunday ziyoni bo'lishligi mumkin emas lekin Alloh subhanahu va taolo shuni taqdir qilgan va bu mana shu do'stlik va birodarlik va ulfatchilikni yomon sifatining ziyoni shu bo'ladi shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kishi o'z do'stining dinida bo'ladi sizlarni biringiz agar do'st tutadigan bo'lsa kimni do'st tutib turganini ko'rsin إذا سألت عن المرء فسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي deydi agar bir kishini bilmoqchi bo'lsangiz u kishini do'sti haqida so'rang do'sti haqida so'rang sabab do'st do'stga ergashadi shuning uchun olimlarni biri aytadiki agar birorta shaxsni bilmoqchi bo'lsang menga do'stini aytgin men senga uni kimligini aytib beraman deydi inna tuyura ala ashkaliha taqa qushlar o'zlarini o'xshashlari bilan uchishadi hech qachon chumchuq qarg'a bilan do'st bo'lmagan va qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi ko'r ko'rni qorong'ida topadi bularni hammasi dalolat qiladiki do'sti yaqinni sherikki dinga qattiq aloqasi bor va asari ham juda kuchlik va bu o'rinda abu tolibni kufrda o'tib ketganiga dalil bor va bu rofizalar ahzahumulloh shularga rad bor ular aytishadiki Abu Talib islomda bo'lgan deb aytishadi. Nima uchun? Ahli baytdan bo'lganligi uchun va ularni toifasidan bo'lganligi uchun. Va illo islomda unaqa birovni tanlashlik va birovni nasabi uchun fazilatli bo'lishlik yo'q. Islomda fazilatlik u taqvo bilan bo'ladi. Alloh aytgandek inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir sizlarni Allohning oldida hurmatliliginglar eng taqvo egalaring shu Alloh subhanahu va taolo biluvchi va xabardor zotdir فقال النبي صلى الله عليه وسلم Abu Talib bosh tortib Abdul Muttolibni millatida o'taman degandan keyin mana shunday o'lgandan keyin nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki la astag'firanna laka ma lam unha ank agar sizga istig'for so'rashlikdan qaytarmasam men sizga Allohdan istig'for so'rayman ya'ni gunohingizni kechirishlikni so'rayman deb aytdilar mana shu o'rinda Allah subhanahu va taolo oyat tushirdiki, aytdiki: "Ma kana lin nabiy wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uri qurba." Hech qachon payg'ambarga sollallohu alayhi va sallam va shuningdek u kishiga iymon keltirgan mu'minlarga mushriklar uchun istig'for so'rashinglari mumkin emas. Hattoyki ana shu mushriklar ularni yaqin qarindoshlari bo'lsa ham ularga istig'for so'rashliklari shariatda man qilinadi ammo Ibrohim alayhissolatu vassalomni o'zlarini otalariga istig'for so'ramoqchi bo'lganliklari otalarini shirkda o'tganliklarini yoki o'tishliklarini bilmasdan turib bo'lgan bu shuning uchun oyatni davomida Alloh subhanahu va taolo aytadiki وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما, وع... فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ها aytadiki Ibrohim alayhissalotu vasallamning o'zlarini otalariga bo'lgan istig'forlari faqatgina bergan va'dalariga vafolik qilishlik uchun bo'lgan edi va o'zlarini otalarini Allohga dushman ekanliklarini bayon bo'lib bilganlaridan keyin tabarra minhu o'zlarini pok tutdilar u kishidan bu dalolat qiladiki mushriklarga istig'for so'rashlik mumkin emas davomida aytadiki va anzala fi abi tolib alloh subhanahu va taolo abu tolib to'g'risida mana shu oyatni tushirdi innaka la tahdi man ahbabta valakinalloha yahdi man yasha nabiy sollallohu alayhi vasallam amakilari dinsiz o'tib ketganlarga e, o'tib ketganligiga qayg'urgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo Nabi sallallohu alayhi va sallamga eslatib oyat tushirdiki, innaka la tahdi man ahbabt. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan shaxsni hidoyat qila olmaysiz, valakinnalloha yahdi man yasha. Lekin Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Mana shu o'rinda aytamiz, bu oyatni tavhid kitobiga aloqadorligi nimadaligiga Nabiy sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik keldi va u kishi o'zlarini qavmlarida juda bir og'ir ahvollarda bo'ldilar. Va mana shu ahvollarning og'irligini ko'pincha yengil yengillik qilishlikka, yengillatishlikka harakat qiladigan shaxs bu Abu Talib edi. Abu Talib Nabiy sallallohu alayhi va sallamni u kishiga payg'ambarlik kelishligidan oldingi hayotlarida ham juda ko'p xizmatlari bo'lgan. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallamni otalari bo'lmagan vaqtida u kishiga otalik qildilar va voyaga yetkizib tarbiya qildilar, qay qildi. Lekin mana shu o'rinda agar yaxshilikni berishlik va yomonlikdan saqlashlik va birovni g'am tashvishini ketkizishlik va qalblarni hidoyat qilishlik va gunohlarni kechirishlik Nabi sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida bo'lganida ana shu kuch qudratga haqli va loyiq bo'lgan shaxs u Abu Talib bo'lgan bo'lardi. go'yoki Alloh subhanahu va taolo mana shu hidoyatni Abu Talibga bermadi, hattoyki bildirishlik uchun bu Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning eng sevikli payg'ambari bo'lsa ham va Allohning oldida qanchalik darajada hurmat egasi bo'lsa ham, lekin qalblarning hidoyati va qalblarga xursandchilik kirgizishlik va undan g'am tashvishlarni ketkizishlik va gunohlarga mag'firat qilishlik va azobdan najot toptirishlik buning hammasi faqatgina Alloh subhanahu va taoloning xususiyati va bu narsada hech narsa Allohga sherik bo'lishligi mumkin emas. shu maqsadda muhammad ibn abdul vahab rahimaulloh bu oyatni mana shu kitobi tavhidni boblaridan bir bobida keltirdilar vallohu alam va sallallohu va sallama va baraka ala abdihi va rasulih nabiyina muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain subhanak allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين